Ey, con el perro tirando la Corte ropa. Europeo. Corte Europa. Ey no se fuma un biri, lleno de mari. La noche está pa' eso, así que encárame el proceso. Quien no se fuma un biri, lleno de mari. La nochecita buena, así que vamos a buscarla. Quiero combo en la pista romperla. Que te ponga de espalda y en tu cinto me pierda. Que no me mire más que mi mente se vuela. Como el vuelo que espera esta noche en isa Si te viera la carita cuando entra, seguro tus amigas te dieron el alerta. De que tu ex coqueteando con cierta. Y te pegaste a mí pa' que sienta el poder de esa tete y yo manija de que sea mía, de tirarme al cuello y la corriente me siga, pa' que muera de envidia, le robé la mina. Si ya se pega ahí, al pool terrier, no quiero que te muerda, solo quiero que te bese ahí. Al pool terrier, yo lo miro de lejos, mami, no te me frenes. Elegante perro, si me que no se fuma un miri, lleno de mari, con toda la pipita vacilándola en el party, no se fuma un miri, lleno de mari como yo como yo Que no se fuma un lleno de mari Con toda la pipita vacilándola en el party No se fuma un lleno de mari como yo como yo Repartiendo humo al aire en la oscuridad Le meten con intensidad Todos mira ninguno se pone pa' trabajar La cachorra viene en acá porque huele a Mari Y está la Really, llama a Mari Que no haga Willy, estamos en el party Quemando Philly, yo soy el daddy de toda la mini Fumando, tomando la zona mía Llegado de la checa y de la maría Que tengo más leyes que abogacía Que tengo Mari que no conocía Fumando, tomando la zona mía Llegado de la checa y de la maría Que tengo más leyes que abogacía Que tengo Mari que no conocía eh. Perro primo De Bilardo Elegante perro que lo que Estamos en Europa eh, Perro primo europeo.